cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ce akan tatsuniyarmu ta jiya yara yara idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne inda mai shuni ya shiga cikin gari ya sami wata mata a zaune tana sai da goro ya kai ga tambayanta ko wacece mahaifiyarsa to yanzu za mu ɗora. ce mahaifiyarka ni ce mahaifiyarka sai mai shuni ya ji kamar ya gamsu da maganarta saboda muryarta ta yi kama da wata murya da ke tsakiyar birnin zuciyarsa sai ya ce to ina kika haife ni wannan tambayar da ta yi ta sa tunanin cewa lallai ga alama mai shuni ne allah ya dawo mata da shi gida ga bayanin da ta yi na haife ka ne a tsakar ɗaki da jin jawabin da ta mayar masa sai farin ciki ya cika masa zuciya nan take idanunsa suka cika da ƙwalla amma ya yi ta maza ya kan ne ya je gabanta ya durƙusa ya gaishe ta yana mai cewa lallai ke ce mahaifiyata lallai ke ce mahaifiyata ta tashi suka shiga cikin gida bayan shi da abokan tafiyarsa sun huta sai ta shiga bashi labarin rayuwarta da rasuwar mahaifinsa da yadda jikinta yake gaya mata cewa za su gana shi kuma ya ba ta labarin baiwar da ya samu daga Allah ta ilimi da dukiya mai amfani kuma ga gashi tana da rai za ta more shi suka yi koke-koke na jin daɗi bayan mai shuni ya huta sai ya nemi izinin mahaifiyarsa a kan ya gina mata katafaren gida nan kuwa aka gina ya kawo kuɗi ya cika mata tukwane da wani ɗan ƙaramin rumbu kafin ya koma kwaso iyalansa kuma ya yi magana da dattijan garin da sauran shugabanni don a nuna inda za a gina makaranta ya kawo kuɗin aikin kuma ya bayar bayan 'yan kwanaki ya koma garin da ya yi karatu da nufin ya kawo iyalansa wajen mahaifiyarsa aka gama ginin makaranta shi kuma ya kwaso iyalansa da dukiyarsa ya dawo garinsu ya zauna shi ne babban malami a garin inda ake zuwa ɗaukan karatu daga ko'ina a wannan yanki nasu ƙurungus kan kusu to dama ilimi ai shine gishirin rayuwar duniya ilimi shine tushen dukkanin wani alkhairi da ake samu mahaƙulci kuma zai zo mai wadata a kowane lokaci wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan ɗan buwaila da ɓangorinsa. akwai wani ƙauye waishi wake-wake kusa da dajin aljanu inda aka yi wata mata mai 'ya'ya biyu mace da namiji wata rana sai mahara suka kai wa ƙauyen wake-wake hare maharan kuma suna da yawan gaske kuma sun fi zaratan wake-wake yawa da tarin makamai fada ya kaure aka yi musu kaca-kaca ko ina sai gawarwakin mutanen wake-wake ake gani a yashe mata da tsofaffi da ƙananan yara suka rude, hankalinsu ya tashi ya gigita gigita ya yawaita da mahaifiyar yaran nan ta ga maharan sun hallaka jama'ar garin masu yawa sai ta suri 'yarta domin ta kare ta daga 'yan haran da namijin ya ga haka sai ya ce iya ni ba za ki kare ni ba ni ne fa idan na girma zan kula da gonarki in gina miki gida kuma in tara miki shanu da sauran dukiya sai mahaifiyar nan ta saki ‘yarta ta ɗauki namijin da budurwar ta ga haka sai ta ce ha, ba iya ki kula da ni domin ni ce mai yi miki wanke-wanke na ɗaukar ruwa da shara in taya ki girki da dai sauran ayyukan gida idan baki kula da ni ba mahara suka kashe ni wa zai taimake ki da mahaifiyarta ta ji haka sai ta ajiye namijin ta ɗauki yarinyar suka ɓuya inda mahara ba za su gansu ba da namijin ya ga haka sai ya shige cikin ganyen kabewar da ta yaɗo ya ɓuya ko motsi baya yi numfashinsa ma ba ya ɗaga cikinsa domin gudun kada a ga alamun mai rai a farmasa can sai ga maharan nan sun zo za su wuce ta kusa da inda ya ɓuya sai ɗaya daga cikinsu ya ce da sauran kai bara don fama mu duba cikin ciyawar nan na ji ƙanshin mutum sai jarmai wato jagoransu ya ce kai dai wawa ne yaya mutum zai ɓuya a nan mu yi gaba mazajen fama sai maganar sai maganar jarumai ta janye hankalinsu ba su duba ba yaro dai ya hai hatsarin shan kaifin barandamin bardai da yaron nan ya tabbatar maharan sun tafi sai ya fita daga maboyarsa, eh, yana cikin tafiya sai ya ga bishiyar buwaila sai ya faɗa ta da sara da sara ya fara ratsa bishiyar sai ta ce kai yaro me za ka yi da ni ne idan ka sare ni ko tsorata bai yi ba sai ya ce zan ci ne idan ina jin yunwa da ƙishin ruwa sun dame ni da bishiyar ta ji haka sai tausayi ya kama ta ta ce ka zaga ta hannun dama za ka ga tukwane biyar ɗaya ta abinci ɗaya ta ruwan sha ɗaya ta ruwan wanka ɗaya ta wurin bayan gida ɗaya da kuma ta wurin barci murna ta kama yaro ya ce da bishiya to na gode bayan ya ci ya ƙoshi ya sha ruwa ya yi wanka sai ya zauna ya huta har mutanen gare suka gane dangantakar yaro da wannan bishiyar sai suka yi masa laƙabi da ɗan bawaila ana nan ana nan sai wata rana bishiyar nan ta ce da ɗan buwaila ya kamata ka mallake dukiyar kanka saboda halin yau da gobe sai ya ce gaskiyarki duk abin da kika yi mini na gode can sai wata saniya da ke kiwo ta biyo ta kusa da bishiyar sai bishiyar ta ce da ɗan buwaila bugi cikin saniyar nan ka ga abin mamaki da ya bugi cikin saniyar sai ga shanu masu yawan da ba zai misaltu ba garke-garke suna bulbulowa sai ta ce duk waɗannan shanu naka ne bayan wani lokaci wasu mutanen garin su ɗan buwaila suka fara zunɗe suna cewa ta yaya wannan yaro zai fi sarki dukiya wasu daga cikinsu suka ce a sare bishiyar kowa ma ya huta kamar da wasa sai aka yi gayya aka sare bishiyar ɗan buwaila ya zamanto maraya ba inda zai je neman shawara a nan ne fa ya kama kuka can sai wata jijiyar bishiyar ta ce da shi daina kuka ɗan buwaila ɗauke ni ka dasa da ya dasa jijiyar sai ko bishiyar ɗan buwaila ta tsiro nan da nan ta girma wanda bai sani ba ma ba zai ce an taɓa sare wata bishiya a wurin ba da mutanen garin nan suka ga haka sai suka sare wannan sabuwar bishiyar suka shiga gari da ita nan ne sai wani ɓangori na jikin bishiyar ya kubuta ya je ya samu ɗan buwaila ya ce da shi yanzu dai mutanen garin nan sun gama da ni gara ka bar garin nan in ba haka ba za su kashe ka sai ɗan boyle ya ce to sai ɓangoren bishiyar nan ya ce da shi ka ɗauki wannan ɓangori nawa ka tafi da shi duk inda za ka kuma ka tafi da shanunka sun ishe ka zaman duniya to yare yara saboda halin lokaci za mu dakata a nan in ya so a tatsuniyar mu ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan kuna tare da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙarayi ni aminu kuriga nake cewa mu huta lafiya